Bejo ira eh, egunon? Egunon? Ezo ez, eh, elkartu elkartea ipatzen dugu gaur, eh, lehenik horretaraziko dugu, ezo ez, eh, elkartu zer den, hala, elkarte bat da, eh? Bai, elkarte bat, elkarte hori sortu zen duela hogoita iru urte, eskolerien lan egiten dugu, baina e, Frantzia mailean den sare batean parte hartzen dugu, eta sare hori da solidarite e, peizan, eh? hori e, osoki ezaguna da, hor badina e, gubezela, eh? hiru mila bolondrez, kasik denak laborariak, laborariak, eh, beraz, eta horren helburua da, nekezian diren laborarien, laborarieri, eh, sostengu eta laguntza ekartzea. E, nekeziak aipatzen dituzu, e, nolako nekeziak dira, diru nekeziak e, ez bortxaz? Ardurenean nekeziak aipatzen dilelarik, e, pentsatzen da, diru nekeziak. Baina, e, laborantza munduan, dena ebaakite, denak elgarri lotuak direla, da, diru nekeziak izaiten aldira, eben, maileguak handiak direlakotz, edo berdin, e, sobera e, lan badelakotze edo osagarri problemak badirelakotz, edo berdin, familiako, familiako problemak, e, bikote bereste, do, ara, horreko gauza batzuk egana eta, batek bestea ekartzen du. Eh? E, familiako problema batzuek edo horxargarri problemek, ondurieko kaiten ala dituzte ondoko urtetan, e, diru mailean. Eta holakotan, nolako laguntza ekartzen duzie? Gu beraz talde bat gira hemen Euskal Herrian, eta talde hortan dira denak e, laborari uhiak, eta demoran kondutan lan egiten zuten e, jende batzuek, kasik denak erretretan gira. Eh? Eta beraz, norbaitek zerbait galde egiten duelarik ikustera joiten gira eta arekilan ikusten dugu bon, zer diren nekezien uh, eh, erroak konduak soik egiten ditugu, eh? diru problemak bali madira, bon, eh, wei, be, dene da badakite, eniz elaborarik beren konduak egin dituzte, egitura bere zibatzueri, eta eh, etxaldeko eh, haratu haratunatak ez dituzte gehiago bere kasi kontrolatzen, beste batzuek egiten dituzte konduak, beraz, kudeantza hori laborera galtzen ari du, etxaldearen kudeantza galtzen ari du. Gero beharrez hauzetegira joan behar balin bada laguntzen ditugu, hauzetegira eh? joiten aldira eben zorrek balin baduzte, edo emesa galdeginik, edo hori gertatzen ahal da. Gero, atera bideak eh, aztertzen ditugu laborariek ilan, eta hororen buru, eh, labur bilduz, arakteko lan bat egiten dugu, Eh, norbaitek ez bain iman ditu eh, bere zorrak pagatuak kooperatifa bati edo eh, beste norbaiti, ara atzen eta tasun hori egiten dugu, dira nahi eta gauzen ahintzeko ardura userrek ilan, kompazene kontaktoan gira eta behar dira sakutik edo zorotik aferak arrainatu. Ez dakite, eran nahi du iten duziela uh, langile sozial baten lana. Hori bera, hori bera. Eta hori gogotik egiten dugu eta kitorik egiten dugu. Dola guti, eh, biltzak nagusia egin duzie, eta horren karietara, eragile dezberdinekin bilduzizte, agapitz, Euskal Herriko Laborantza Gambara, ELB, zendako, imaginatzen dute, jadenik elgartzautzen duziela laike? Egitura horiek egun guziz e, eh, laborariek ilan kontaktoan dira. Eh? Eta mento honetan, kanpazione, bon, laborariak gari dira, lako prima horien galde egiten, pakeko prima horien galde egiten, beraz, eh, konto, kontakto horien bidez, badakite zer den eh, laborantza munduko aroa, eh? hori da. Eta, erran behar da, manifestaldiek erakotsi dutela laborari munduan, badela, frantzese zertan da, amaletr, eh? itzuli, badela, gogo destrempu bat. Eh? Eta aniz laborariak, eh, beren burua, estoka batean bezala sendi ditute. Eta diote, egiten dute lanak ez duela gehiago zentzurik, eh? edo, don, egira lanian horrein eta orain buru. Eta, beraz, manifa horien mesua, eh, labur bilduz, zen, aski, aferak ez du gehiago, holago, hola segitzena hal. Eta xifrek erakusten dute, etxalde txipietan bereziki, aferak biziki tinki direla, erosi behar direnak betitakariago, eta gehiago paper betatzeko. Oduan, kompazione, tuberkulozalen zat analizak badirelarik, batzuk, hiru lauegunez ez dute lo izpirik egiten, zen beldur baitira, eh, analizen onduriak zer izanen diren, eta pozitif balin bada behi bat, ben tropa guzia suntsitu behar da. Beraz, gogo destrempu horrek hainitz jende hunkitzen ditu. Eta, gehazta uste izan behar, eh? ez da beti itxurari fidatu behar. Traktor edo eraikuntza ederrak bali madirareare, ere, eh, kampoz iduri hauzer da, baina eh, barnea ilun izaiten aldute batzuk. Eh? Beraz, eh, guai, memento honetan, nor nahiri gertatzen ahalda, da, eh, egun batez, nekezian izaitea dakit, ala, ipatu dituzu, eh, urte astapenuntako manifa horiek, horiek, be, agerian, ezagri zutela, gogo destrempu hori, horrek egan edu, behia dela destrempu hori, gogo destrempu hori, ogoita urte hor dela ezo ezin dartu, imaginatzen dut, betidanik eh, badela. Bai, hori da, gogo destrempu hori, joan gehiago, eh, eh, agertzen da, uh, haunditzen ari da, eta jendea uh, menturatzen da, karrikan er, erraiterat, menturatzen da. Eta e, eh, nekezian zerbait delarik edo arrangure handiak ardurenean bakartasunerat leratzen da. Eta hori da hor zinezko lanjera, beretako gogoan atxikitzea arrangurak edo ideia beltzak. Eta maleruski, ba, batzuk, eh? ezin bestean, beren buruaz ere beste egiten dute. Frantzia mailan, baina Euskal Herrian ere, maleruzki. Oduan, bilkuran ziren eh, egiturek zioten, laboraria eh, ez dela aise mintzatzen, eh? duintasunez edo bon, eh, ara, ez da aise mintzatzen. Eta, zertarik ageri da delako destrenpu, gogo des, hori. Oden, zioten eh, egitura horiek, bon, kompazien, telefonatzen eta telefonan neokese responditzen, edo berdin, e, gomitatu bilkuletarat ez zeldu, edo bilkulan deralik, isilik egoiten, edo, edo berdin, sobera mintzure. Eh? Zainetan, edo e, etxetik guti ateratzen, eh, tresna batzu zarrainatzen, beraz, horiek denak, mm, marketxarrak, hor, bada, zerbait e, joan estenik. Aipatzen zinuen, eh, ala, manifestaldi horiekin, jendea ausartzen zela, eh, jaiten, gaizki zelaik, Bon, imaginatzen dut alere hor, eh, ebe badela, hemengo edo berba ez hemengo, baina tabu bat eh, zaila da, erraitea, onartzea, eta aipatzea besteekin zailtasunetan girelaik. Eh, hori da, hori da gauza berria, erena eta jendea menturatzen dela eh, publikoki erraiterat, bon, aski ez du gehiago hola segitzen ahal, eta nik ere, ne etxaldean, nahi gabeak baditut, he? eta e, eh, nahi gabe horiek ez dira denak e, ene faltaz. E, sistema ekonomiko batean gira, eta beraz, laborariak joan nota gehiago senditzen du, sistema horrek gauza baten dako eh, hartzen du, la frantzesez deitzen da hori, la reifikazion, reifikazion, eh, la xoz. Eta beraz, beraz, hortakotz ez daki, eben gauza baten dako hartu delakotz, hortakotz ditu dudak, beran, helenanak zer balio du, norlizni zendako ez ditute, zendako podoreak ez ditu kondutan hartzen, nik e, ditu danak laborari gisa, baina gizon edo emazte gisa. Eta hori gauza behira berria da, eta gauza baikorra da. Eta ipatu dugu, eh? Ala, egiten duzien lana, ziek eh, ekartzen duzien laguntza, ez oez indartu urekin, ekartzen duzien eh, laguntza hori, zendako da, da eskaz baita, dibidez, estatuaren partetik edo badira dispositibo batzu. Eh, bai, bai, badira beste, beste laguntza batzu, eh, e, egiturek eh, egiten dituztenak. Eh? Oan eh, azken urte urtean, Frantzia mailean, dena bakite, eh? Frantzia mailean, handiz elaborarik beren buruaz beste egiten dutela maleruski. Eta beraz, gobernamendu ahortaz arranguratu da, eta damezen deitu depu bat, depu, deputatu bati, eta galdegina izan zaio, txosten baten egitea, gai hortaz. Eta ondorioz, departamento bakotxean, egitura berri bat sortua izan da. Hori deitzen da, Komite de Prevenzion du Maletre. Eta normalki urtean bietan eta biltzen da egitura hori, eta bon, uh, azken bilkuran kompazene, baziren uh, eh, denetaratu goitamar bat jende, eta biltzen dira, laborari munduaren inguruan diren uh, egitura guziak. Gero, beste laguntza bat, eh? emezak lan bat muntatzen ari du eskoldu bakotxean izen datu nahi ditu de, eh, eta frantzese zertan dena, de santinel, eh, eskoraz, begiraleak. Begirale horien lana zer izanen da, edo zen behar litake, da askigoiz ohartzea norden nahi gabean edo destrempuan, eh? Teoraz, gero biztan da, eh? hor dira ere beharrez eh, medikuak eta eh, zinez gaizki bani bat, eh? psikologo eta mediku eta horiek hor dira. Eh? ilundura bat sendi delarik, eh? Sendi delarik, ba ikzola, da, la depresión, eh? Hori gertatzen halda, eh? Maleruski. Ta hor dira, hor ere da, bizten da, eh, eh, ez oez eh, indartu, eh? Beraz, labur bilduz, eh? Labur bilduz, ben, ez egon dudan edo uzkur, askigoiz mintza, askigoiz deiegin, egitura bati, gogo destrempua sendi delarik ez dira gauzak mintzerat edo gaizkontzerat utzi behar, eh? eh berriz erten dute, gauzak ez dira mintzeat edo gaizkontzerat utzi behar. Peiuraruk, milisker. Ja, ah, justaz.